badr g'azati va uhud g'azati orliqidagi harbiy faoliyatlar badr ғазеті tarixda musulmonlar bilan mushriklar отырсыды еліп berilgan тунжи құраллық тоқыныш. Шындақла musulmonlarning mutlaq ustunligini egallaganligini butun arablarga e'tirof qildirgan bir qitimliq әл қылғыт жаң майданы болды. Bu jang maydonidagi g'albi mevasidan shumliq his qilg'uvchilar yanala janggohda talofatga yo'liqqan mushriklar va yoki musulmonlarning izzat va g'albisini o'zlarining diniy va iqtisodiy tomiriga urilgan o'tkir nashtar deb qaraydigan yahudiylar bo'ldi albatta. shunga bu ikki sinf düşman kuchlar shu kundan e'tiboran musulmonlarga qarta g'azab o'tida lavildab kuyib, dard alam cho'g'larida yumulinishga boshladi. Alloh bu haqda mundoq dedi. Ey Muhammad, Yahudiylar va mushriklarning mo'minlarga hammadan qattiq dushman ekanligini cho'qim bayqaysan. Qur'oni Karim sura Maida 81-oyatning bir qismi. Madina ichida bo'lsa, ashu ikki sinf dushmanning abdulloh ibn Umay boshliqidagi bir turkum o't quyruq xolchilari bor edi. ular vaziyatning taqozosi bilan musulmon bo'lib qo'ygan bo'lib, bularning islom diniga tutgan pozitsiyasi oldingi ikki sinfnikidan hargiz qilishmaydi. Bu yerda yana 4-chi turkumdagi bir firqa qora kuchlarmi xavf bo'lib turmoqda edi. Ular Madina atrofi rayonlarga o'ltiroqlashgan badaviy arablar bo'lib, ularning iymon, kufri deganlar bilan kori yo'q. Ular faqat bulash talash va qaroqchilik qilish qila odatlangan. Шуңа ular мусулманларның bu гәлбисен күреп, сарасымыга төште ва Мәдинәдә күчлек bir дәүләт курылып килеп, özlərinin qaraqçılıq və bulangçılıq bilan turmuş keçiriş yolunu tosub qoyuşundan ənsirab, müsəlmanlarga öçmənlik qilishqa başladı. Hətta əməli düşmənləşiş meydanına ötdü. Xoş, mana məşındaq hər xil xəvf-xətərlər müsəlmanlarni hər tərəfdən qorşavğa aldı. Lekin bu sinflarning tanlagan yo'li bir-biriga o'xshamaydigan bo'lib, har bir firqa o'zlarining nishon maqsadlariga yetish uchun o'ziga xos bir xil yo'l va bir xil maslakni tanlagan edi. Madina ichidagi munofiqlar ko'rinishda islomni izhor qilib, ostiritdan islom diniga qarshi suiqasd, hiyla qutrat qutratquluq va ig'vogarchilik harakatlari bilan shug'ullanayotgan bir paytda bir bo'lak yahudiylar qasdanga o'chakishib, dushmanlashish va qarshilashish yo'lini tutdi. makka doirlarimi kang ko'lamda hujum qo'zg'ab intiqomimizni olamiz deb davrang selib umumyuzlik urush tayyorligi chaqirqini e'lon qildi hamda musulmonlarga jahon bir kun bizgimu qilur oldini yovlar bizning aybimizdan izdar doldini deb yozdi amaliyotdimi ular madina tavasiga kang ko'lamda hujum qo'zg'ab bostirib kelib tarixdagi uhud urushini qo'zg'adi Uhud urushi musulmonlarga nisbatan ta'siri intayin yomon bo'lgan bir maydon jang bo'ldi. Musulmonlar mana mushundaq xavf xatarning oldini olish uchun ajoyib muhim rollarni o'ynadiki, buningda Rasulullohning yuksak harbiy qo'mondonlik qilish talanti, siyosiy masalalarga nisbatan yuqori sezgirligi va mushu xavf xatarlarni yaxshi bir taraf qilish uchun dono tadbir qo'llanadigan o'tkir aql parasti yana bir qatim namoyon bo'ldi. Tövəndəki qurlar şunun kiçiklətilgən təsvirlərdir. Qulaq salğaysız. Bənu Süleym qəzeti. Rasulullah Bədr qəzetindən qayıtıb gəlib Gatafban qabilisinin Bənu Süleym cəmiyyətinin hücum qilish üçün kuch təşkillayotqanlıq səbəbindən 200 atlıq qoşun bilan ular toplanayotgan yerga uçtum tut bastırıb vardı və Kedir degan joydagi qarorgohgacha ishkirlab kirdi Bu çağda Banu Sulaym xalqi yaylaqdagi 500 dak tuga chorvalarini tashlab, olli burun jenini joylab tikivitishgan edi. Şunun bilan bu mallarga Madina taraf igidorchilik qildi va uningdan 5 dan birini ayirib bo'lgandan keyin qo'shin ishida taqsim qilib berildi. Har bir jangchiga 2 dan tugi takkan edi. Rasulullohga Yasar ismli bir qo'l taqsim bo'lgan bo'lib, Rasululloh uni ozod qilib etdi. rasululloh bu yerda 3 kun turgandan keyin ondan madinaga qaytdi bu g'azot hijriyaning 2 yili shavvol oyida elib berilgan bo'lib badr urushidan qaytib kirib 7 kundan keyin bo'lgan edi rasululloh o'rniga madinada siba ibn arfatani qoldirgan yana bir so'zda abdulloh ibn ummu maktumni qoldirgan deyiladi amalga oshmagan suiqasd mushriklar Badr vaqasida fojialik mag'lubiyat yo'liqqanlikdan g'azab o'tida taraslab kuyiyotdi. Gul Makka Rasulullohga qarta qozonda qaynamoqda edi. Oxiri Makkaning qaram talvinlaridan ikki nochi ularni bu janggacha xo'rliq va ornumusga qo'ygan Rasulullohni ujiqtirib o'tishni planladi. Uning jarayoni mundoq bo'ldi. Badr vaqasidan ozg'inidan keyin Umayr ibn Vahabil Jumahi Saffon ibn Umayya bilan Kabining Hijri degan yerda o'ltirib, kechlik parang'i tushdi. Umayr Rasulullohga to'la aziyat yetkazadigan o't quyruq shaytonlardan biri edi. Uning o'g'li Vahab ibn Umayr Badrda musulmonlarning qo'liga asirga tushib qolgan edi. Shunga ular parang davomida Badr fojiasini va quduqqa tashlab ko'mitilganlarning echinishli ko'rinishlarini eslashdi. Saffon ibn Umayya mundaq dedi: azbiroyi xudo bizning hayot qolganimiz cho'qim yaxshi bo'ldi uningga javoban umayr ibn vahob rost aytsin ilohim man qasam qila olaymanki navoda mening zimmamda nurg'un qarzlarim bo'lmagan ham bola chaqinlarimning xoni vayron bo'lib ketishidan ansirmagan bo'lsam man muhammadning qashig'i berib uni o'ltirayotgan bo'lardim chunki mening ularning oldiga berishimga to'liq bahonam bor Oğlum ularning qolida asorat tuturmaqda, dedi. Bu çağda saffon bu oltin fursatni g'animat bildi-də, "Undaq yaxşı niyyətin bolsa, qarzlaring mening oldimda qolsin uni mən ado qılıyıtay. Balı çaqanğa gəlsək, onu mən öz balı çaqınlarımğa oxşaş görəy, yoki ularga məngülük atıdarçılıq qilay ularning har qandaq ishi mening zimmamga qolsin dedi. shuning bilan Umayr onunğa Ондақ болса, бұл ішіні қатты сыр тұтқын. Вүжіткі шыққыча ikimizdan o'zga insi jin ұқмысын. Деді. Сәффан, әлбәтті шындақ қылымен, деді. Олар бұл суйқас planını интайын мәқби рәвіште püttürgəndən кейін Umeyr qilichini alohitdan jekilab chaqlatdi va kuchlik zahar bilan sug'urib qiynig'i soldi. Ondan yo'lga chiqib, un-tunsiz safarini davomlashtirib, oxiri Madinaga yetib keldi. umayr madinada udul masjid nabaviyning oldiga berib masjid darvozasi oldiga tugisini cho'ktirib otatdi uni umar ibn hattob ko'rib qoldi bu chog'da umar bir bo'lak musulmonlar bilan jang va jihod haqida paranglashib otatdi xudoning dushmani it umayr cho'qim yaxshi niyat bilan kelmadi dedi Ondan Rasulullohning qishig'i kirib, "Ey Rasululloh, Allohning dushmani Umayr qilicha esig'liq kepti. devidi rasululloh uni mening qishimga boshlab kirgin dedi uninggacha umayr rasulullohning uyiga mang'an edi umar uningga qilichini tanglab to'xtatib qo'ydi va ansori yigitlardan bir qancha aylanga sizlar rasulullohning qishig'a kirib turinglar va bu habisdan pahas bo'linglar uningdan amin bo'lg'uli bo'lmaydi dedi ondin uni rasulullohning oldiga ilib kirdi umar texcha uning gajgisiga qilichini tanglab turatdi rasululloh uni ko'rib uni qo'yivat ey umar umayr sen yaqinroq kel dedi umayr rasulullohga yaqin kelib xayrlik sahar muhammad dedi rasululloh ey umayr alloh bizga sening bu salomingdan yaxshiroq bir salomni iltifot qildi assalomu alaykum bu jannat ahlining salomidir dedi andin uningdan nima deb kelding deb so'radi umayr sizlar tutib turayotgan shu asrni deb keldim uningga ehson qilib qo'yivatsanglar dedi rasululloh undoq bo'lsa yeningga qilich esib kelganingning nimisi deb so'radi umayr mundoq qilichlarni dod besib ketgay ilohim bu qog'ish takkur qilichlar bizga nima korga keldi deb javob berdi rasululloh rost gap qil zodi nima deb kelding degan edi umayr rost aytdim man faqat mushu ish uchunla keldim xolos deb turib oldi rasululloh undoq emasdi balki sen saffon ibn umayya bilan hijrda o'ltirib badrda quduqqa tashlab ko'mitilganlarni eslashgansan Ondan sen gadidimdin qarzim bo'lmagan bo'lsa, kichik bolalarimning xoni vayron bo'lib ketishidan qo'rqmagan bo'lsam, albatta Madinaga berib Muhammadni o'ltirayotgan bo'latdim degansan. Shuning bilan Saffon meni cho'qim o'ltirib yetish sharti bilan sening zimmangdagi qarzingni va bola chaqinlaringning nafaqatini ustiga olgandi. Ondan sen ko'nglingni tindirib bu yoqqa kelgansan. Bilib qo'yginki, Alloh sizlarning uchinchi shaxs uqmagan bu sirlaringlarni menga yetkazib qo'ydi, dedi. Umayr bu gaplarni anglab bir hazo turib ketdi. Ondan Rasulullohga qarab: "Ey Muhammad, Мен сенің Аллахның пайғамбары екенлігіңге әмді иқрар қылдым. Ей Расулуллах, сән бізге жеткізген Аллахның вәхилеріне ялған деп инкар қылып кептікенмен. Бұл қытымқы ішімізні мен вә Сәффандың өзге инсіз жин ұқмаған еді. Әмді білдім ки, бұны саңа чуқым Аллах хабар қылып қойыпты. Құдағы шүкірі, о мені исламға идаят қылыпты. Вә мені мұшу ерге өзі сөйрәп еліп кепті, деді. Ondan kalimi shahodat etib, Rasulullohning oldidila musulmon bo'lganligini jakarladi. Rasululloh bu qarindishinglarga dindan ta'lim beringlar. Qur'on o'gitib qo'yinglar va asirini qo'yib beringlar, dedi. Ammo Saffon ibn Umayya Makka da Badr fojiasi tilga ilinsila, ig'zini tatliq qilib, to'liq ishonch bilan oz qoldi bugun yoki ata badrdagi qonliq or nomusni oqlaydigan bir xush xabar yetib keladi deb ularga tasalli beradi kishilar buning nima gap ekanligini so'rasa bo'lganda ko'ringlar hozir vaqti emas deb ularni taqazzolikda qo'yadi u kunlarning o'tishi bilan hech xush xabarga ega bo'lolmagandan keyin shimol tarafdan kelgan karvonlardan umayr to'g'riliq xabar egalladi va o'tgan ketganlardan so'rashga boshladi oxir bir kuni Madina tarafdan kelgan bir yo'lovchi Umayrning musulmon bo'lib ketganligini va kecha kunduz masjiddan chiqmay ilm ma'rifat o'rganayotganligini xabar qildi. Saffon buni anglab, uningga mangu gap qilmaslikqa va abadiy naf yetkizmaslikka qasam ichdi. Ozroqdan keyin Umayr Makka qaytib kelib, kishilarni islom diniga da'vat qilib turib qoldi va uning qo'lida nurg'un xalq musulmon bo'ldi. دعوت يولي طوس الغنى كفر مرغى قلت بلا نور شات خان رسول الله وش بيوت